հրաշաթաղի շրջանը հանրապետությունում ամենամեծն էր զբաղեցրած մակերեսով։ Ըստ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության շրջանի ավելի քան 100 բնակավայրերից մեզ մնացել է ընդամենը 3-ը՝ շրջկենտրոն Բերձորը, Աղավնո եւ Ներքին Սուս գյուղերը։ Դրանցում այսօր անհամեմատ քիչ մարդիկ են ապրում, քան մինչև պատերազմը։ Շրջանի հավատացյալների հոգևոր պահանջմունքները բավարարելու համար ամիսը մեկ անգամ պատարագ է մատուցվում Բերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցում։ Օրերս այստեղ մատուցվեց նոր տարվա առաջին պատարագը՝ նվիրված Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյանը։ Պատարագիչը Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մինաս քահանան էր։ Կատարվել է եւ ջրօրհնեքի կարգ։ Այնուհետև հավատացյալները շարժվել են դեպի Աղավնո, տեղի միջնակարգ դպրոցում կատարված տնորդնեկի արարողությանը ներկա էր եւ շրջանի վարչակազմի ղեկավար Մուշեղ Ալավերդյանը։ Իդեպ նա ավարտել է այս գյուղի դպրոցը։ Քաշաթաղը վերաբնակիչների շրջան է, ինչպես նախքան պատերազմը, այնպես էլ այսօր այն առանձնանում է իր խնդիրներով ինչը արվում տեղահանությունից հետո վերադարձածների համար անհրաժեշտ կենսապայմաններ ապահովելու, առաջին հերթին անվտանգության համար, որպեսի կյանքի թույլ խփող զարկերակն այստեղ փոքրինչ ուժեղանա, ուժեղանա նախ եւ առաջ նոր ընտանիքների վերադարձով։ Այս հարցով սկսեցի համապատրաստից հարցազրույցը Մուշեղ Ալավերդյանի հետ։ Օրվա խորհուրդը հաշվի առնելով եւ ձեր հարցին ընդհանուր տրամաբանության մեջ եւ ցանկանալից պատասխանելու համար երևի թե պետք է սկսեմ նրանով, որ առաջնահերթ մարդկանց հետ ուղակի զուտ գաղափարային եւ մարդկային շփումն է քաղաքական իրավիճակից բոլորս տեղյակ ենք բոլորս հասկանում ենք, որ քաղաքական հստակություն դեռևս չկա 90%-ով դա է խնդիրը։ Եթե այս պահին մենք այստեղ բնակչության բավականին մեծ թիվ ունենք, բայց եթե անգամ դա նախորդ տվյալներից ճիշտ տարբերվում է, դրա այդ խնդրի գլխավոր պատճառը հենց քաղաքական հստակության բացակայությունն է։ Եվ ամեն դեպքում չնայած որոշ քննադատությունների, այսպես մեր վերջի հանգամանքներից ելնելով, մեր հայրենակիցների մեջ կան հայրենասեր մարդիկ, կան մարդիկ, որ տեղ չունեն գնալու։ Եվ այս պահին ապրում են աղավնոյում, ներքին սուսում, վերձորում, թվեր չհնչեցնեմ։ Մենք ինչով ենք կարողանում աջակցել սոցիալական աջակցություններ համապետական որ գործում են եւ վարչակազմը ինչպես եւ նախկինում նախորդ ղեկավարների պես մեր հաշտարում դա ավանդույթ է, էլի որ վարչակազմը բոլոր հարցերի անմիջական լուծողը կամ օգնողն է։ Բոլոր արկա խնդիրներից էլ տեղյակ ենք, լուծում ենք այն բոլոր հարցերը, որոնք իզոլու ենք ջանք ու ջիր դրա համար չի խնայվում կենտրոնական, այսինքն Ստեփանակերտը նմանատիպ հարցերում շատ առանձնահատուկ մոտեցում ունի, միշտ էլ ուշադրության կենտրոնում պահվում է, չնայած քաղաքացիների տեսանկյունից միգուցե այդպես չի, դա էլ ասեմ ինչն է խնդիրը, որտեղ այդ ինֆորմացիան իշխանական օղակներում այլ տրամաբանությամբ է դիտարկվում եւ այլ տրամաբանությամբ է այդ գործառույթները իրականացվում։ Քաղաքացիների մոտ մի քիչ անհամբերություն կա եւ դա էլ է դրական այս պահին թեկուզ իմ հասցեին հնչած քննադատությունները ես ողջունում եմ ինչի համար, որովհետև եթե մեր բնակչությունը այստեղ ապրում է, այդ կամքը դրսևորում է, որի համար նաև շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հոգևորական դասին, թեմի առաջնորդին։ Միշտ մեր կողքին են այս պարագայում թերևս ամենակարևորը կամքն է, այստեղ ապրող մարդկանց, որ կամքը ամուր լինի, եւ այդ հարցում այո հոգևորականները նույնպես անմիջական ուշադրություն են դարձնում։ Անդրադառնալով քննադատությանը պետք է ասեմ, որ լավ է, դա դրական է, որ քաղաքացիները մարդիկ, մեր այստեղ ապրող բնակչությունը շտապում են շտապում են լավ իմաստով եւ ուզում են որ օր առաջ ինչ որ խնդիր լուծվի, օր առաջ աշխատատեղ բացվի, օր առաջ իրենց հարևանը կամ մեկ այլ ընտանիք նույնպես վերադառնա։ Իհարկե, բոլոր պետական պաշտոնյաների իղձն էլ, ցանկությունն էլ դա է, ուղղակի քանի որ ինստիտուտներ են, գերատեսչություններ են, փորձում ենք ավելի ադեկվատ եւ ավելի պլանավորված գործողությունները իրականացնել։ Օրինակ ինչ խնդիրներ եք լուծել։ Ասում եք փորձում ենք խնդիրներ լուծել։ Բազմաթիվ օրինակ աղավնայում ջրի խնդիր կա, որը այս պահին պլանավորվում է։ Բերձորում դպրոցի խնդիր ունեինք, այս պահին դպրոցը քննարկվում է, որ կստացվի թե չէ, բայց տրանսպորտ ենք օպերատիվ կերպով նախինում չի եղել, օպերատիվ կերպով կազմակերպել ենք, որպեսզի Բերձորի երեխաները ունենան պատշաճկրթություն ավտոբուսով տեղափոխում են այո այո ամեն առավոտյան այո ամեն առավոտյան աղավնո բերում են երեխաներին եւ նորից տանում են այստեղ արվեստի պոակը այսինքն պոակները բոլորը նախնական կրճատման էին ներկայացված հիմա մեր միջնորդությամբ այդ թվում նաեւ աղավնոյի դպրոցի տնօրենի միջնորդությամբ որ միջնորդել էին հիմա փորձում ենք այդ պոակը նորից վերականգնել որպեսզի այստեղ խմբակները լինեն Դիրքորոշումը եւ վերաբերմունքը Աղավնոյի ու Բերձորի հետ կապված եւ պլանավորումը Սուսի Աղավնոյի ու Բերձորի երեք բնակավայրերի հետ կապված պլանավորումը վաղվա օրվա փոքրինչ այլ է Բերձորի Սուսի պարագայում փոքրինչ այլ է եւս ելնելով քաղաքական համագամքներից Աղավնոյինը այլ է Աղավնոյի հետ կապված ունենք այո պլաններ, ունենք ծրագրեր Աղավնոն այս պահին ջուր ունի բոլոր տները մշտական ջուր ունեն, բայց Քանի որ աղբյուրը մնացել է ադրբեջանական դիապետության տակ, այս պահին պլանավորում ենք այստեղ նոր աղբյուր, այսինքն հորատում կատարվի, որպիսի մշտական ջուր լինի։ Գարունը բացվելուն պես կան նաև այստեղ աշխատատեղեր բացելու տածքային կառավարման հետ համատեղ ծրագրեր, որոնք վստահ են, որ կիրագործվեն։ Պետք է նաև մատնանշել, որ թե դպրոցի տնօրենը, թե համայնքի ղեկավարը բարեգործական խողովակներով, այսինքն այլ միջոցներով շատ ակտիվ աշխատում են, որը եւս դրական արդյունք է տալիս բնակիչների այստեղ մնալու եւ այստեղ լինելու։ Սոցիալնախարարությունը մեր միջոցով միշտ խիստ կարիքավորներին ուշադրության կենտրոնում է պահում, եթե հարկ է լինում վարչակազմի հնարավորությունները զուտ ֆինանսական առումով շատ սուղ են այս տարվա բյուջեն ընդհանրապես որևիցե մի կամայական օգնություն, որը նախկինում կարող էինք, այս պարագայում չունենք։ Կամայական ասելով հասցեական, այո, հասցեական եւ որպես տարածքային կառավարման մարմին անմիջապես որ կարողանանք այս պարագայում այդ լիազորությունը 22 թվականի բյուջեով լիազորությունը դեռ ունենք, բայց միջոցներ չունենք, դրա ելքն էլ գտել ենք այսպես, որ միջնորդություններով ներկայացնում ենք սոցիալ նախարարություն, նույնպես սոցիալ նախարարությունն էլ շատ ակտիվ պատրաստական արձագանքում է Պարոն Ալավերդյան, դուք ասացիք վերադառնալ մարդկանց հետ է պահում քաղաքական իրավիճակի ոչ հստակ լինելը, անորոշությունը։ Նաև այս միտն է արտահայտում, որ նախկինում մեզ ասում են, որ հողը պահում են այնտեղ ապրելով, բայց այս պատերազմից հետո ձեր կարծիքը փոխել եք, մենք պիտի հստակություն մտցնենք այստեղ ապրելով ոչ թե համակերպենք նախապես ինչ են մեզ համար որոշել աշխարհի մեծերը իրավիճակն այնպիսին է, որ աշխարհում ամեն ինչ արագ փոխվում է, եւ մեր այստեղ մնալով կարող ենք ինչ որ բան փոխել, ոչ թե համակերպվել այդ վիճակի հետ, ասել, եթե այդպես է, ինչու վերադառնամ։ Բազմաշերտ հարց եք տալիս, փորձեմ այսպես պատասխանել։ Միանշանակ ամեն առավոտ, ամեն Աստծու առավոտ, լույս առավոտ, կարող է ամեն ինչ, թե աշխարհակահական առումով եւ մնացած բոլոր առումներով էլ, բոլորս հասկանում ենք, որ ամեն Աստծու առավոտ եւ մեր վարդագույն երազանքներն է, որ փոխվի նպաստ հայկական Ես կարծիքս փոխել եմ մատնանշեցիք, որ հողը ապրելով չեն պահում ինչի համար, որովհետև 21-րդ դարում ես կարծում եմ, այո, 21-րդ դարում ես կարծում եմ, որ իհարկե այստեղ ապրելով թե կապ չունի աշխարհի որ ծայրում ապրելով, փոփոխություններ մեր մեջ են պետք եւ մեզ են պետք, ինչ առումով, որ ինստիտուցիոնալ առումով զարգացումներ են պետք եւ կան շատ երկրներ, որոնք անմարդաբնակ բնակավայրեր ունեն եւ ոչ մեկ այս պահին ոչ մի հավակնություն այդ տարածքների հետ կապված չունի։ Ես այդ իմաստով եմ ասում, որ հողը ապրելով չեն ապրում։ Իհարկե մենք այդ պետությունը չենք։ Արցախը արյունոտ, վիրավոր 70%-ը ժամանակավորապես իմ կարծիքով դեռ մնացել է ճշտամու դիապետության տակ, բայց եւ այնպես ես կարծում եմ որ անել նույն բանը եւ ակնկալել այլ արդյունք առնվազն միամտություն է իհարկե հիմա մենք չպիտի նույն բան անենք բայց ինչ անենք որ մարդկանց մեջ այդ փոփոխությունները լինեն ասեմ մենք իհարկե պետք է ապրենք մեր հողում պետք է ապրենք նորովի մեր բոլոր մտածումները մտածելակերպը մեր գործողությունները պետք է լինեն միասնական եւ նորովի պետք է լինեն ինչ ենք անում որ այդպես լինի ինչ ենք անում այդ գործողություններից կամ լուծված խնդիրներից կամ մոտեցումներից որոնք են հստակ նորովի կամ որոնք են որ երաշխավորում են մեր հետագա արդյունքը այս պահին կդժվարանամ ասել բայց որ թե համայնքները թե վարչակազմը նստած չի չնայած քաղաքացիների աչքին կամ չի դեմացորդների աչքին կարող է այդպես էլ չթվա նստած չի դա միանշանակ որ նստած այո միգուցե եւ այդպեսի տպավորություն տարբեր մարդկանց կամ քաղաքացիների մոտ ստեղծվի բայց ես անկեղծ եմ ասում դա այդպես չի Ուղղակի ստեղծված իրավիճակում գործողությունների շարքը եւ արդյունավետությունը մի քիչ ավելի քիչ տեսանելի է հաշվի առնելով նաև մարդկանց հոգեբանական վիճակը, հա, այս այդ պատերազմյան ստրեսը, մյուսը, մյուսը, շատ բաներ կա, եթե նախինում մենք այդպես անեինք, գովեստի շատ մեծ խոսքեր կհնչեին, այս պարագայում չեն հնչում եւ ես կարծում եմ, որ դա նորմալ է։ Այսինքն քիչ ավելի տեսանելի են, այսինքն գործեր անում եք, բայց ցույց չեք տալիս Չէ, ցույց տալը, այսպես ասեմ, տեսեք։ Գործեր անում եք, բայց բնակչությունը դա չի տեսնում։ Թերևս այդպես, օրինակ, ինչ հանգամանքներում ենք մենք կարողանում եւս մեկ նոր ընտանիք ընդունել, ներողություն եմ խնդրում, բայց ոչ մի լրատվամիջոցին չեմ ասի, բայց դա ծանր աշխատանք է եւ մեղմ ասած ծանր աշխատանք է անվտանգության ապահովման հետ կապված մեր սուղ միջոցներով ինչպես ենք արձագանքում կամ ինչպես ենք փորձում հետևողական լինել եւ ապահովել, դա էլ երևի թե միայն մենք գիտենք։ Եվ կարծում եմ այդպես էլ պետք է լինի։ Մինչեւ պատերազմը մենք այդ խնդիրները չունենք։ Վարչակազմը իհարկե նման գործառույթ նախկինում չուներ, բայց նաեւ վարչակազմի գործառույթ է դարել այդ անվտանգությունը ֆիզիկական եւ սոցիալական։ Այդքանը կարող եմ ասել կապված ապագայի պլանավորման հետ, ապագայի պլանավորման հետ այսպիսի մի նախադասություն կարող եմ ասել, որ փորձում ենք ստեղծել ճկուն համակարգ, քաղաքացիների հետ համատեղ նաև ճկուն համակարգ, որ ցանկացած իրավիճակում մենք կարողանանք ճիշտ արձագանքենք եւ ցանկացած իրավիճակում կարողանանք պլանավորենք մեր մոտալուտ ապագան ինքներդ ձեր ճակատագիրը որոշեք։ Գոնե, գոնե չեզոք չլինեք, թե ով ինչ է ասելու, ով ինչ է անելու։ Տեսեք, միանշանակ ես չեմ կարծում, որ քաշտեղի շրջանում այսինքն այն ինչ որ մնացել է քաշտեղի շրջանից, չկա այդպիսի բնակիչ կամ չկա այդպիսի հակացի, որ երևի թե քաղաքական տեսանկյուն չունենա։ Եվ թերևս այսպես չեմ ուզում ասեմ, որ ինչ որ անջեր պետք է բացարձակապես ոչ մի անջեր պետք էլ չկա, բայց շատ ճիշտ նկատեցիք, մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ստեղծված իրավիճակում մեզանից շատ բան է կախված եւ ինքնուրույն այո փորձում ենք կերտել մեր վաղվա օրը, բայց նորից եմ կրկնում իմ կարծիքով եւ իմ մտածումն ու իմ սուբյեկտիվ դիրքորոշումը այն է, որ դա նույնը չլինի, ինչ արել ենք անցյալում, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, անել նույն բանը ակնկալել այլ արդյունք առնվազն միամտությունը Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ ավարտվեց հայացք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հունվարի 25-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Մուշեղ Ալավերդյանն էր։